แนะนำบทอันนะลี บทอันนะลี เป็นบทมักกิยามี 128องค์การ ที่กล่าวถึงเรื่องหลักต่างๆเกี่ยวกับการศรัทธา เช่นเกี่ยวกับเรื่องพระผู้เป็นเจ้า การประทานองค์การ การฟื้นคืนชีพและการตอบแทน และความเป็นเอกะของพระองค์ ในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลคือชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน ท้องทะเลภูเขาห้วยเหวภูเขา น้ำฝนที่หลั่งลงมาจากฟากฟ้า พืชที่งอกเงย เรือที่แล่นในมหาสมุทรดวงดาวต่างๆ ที่นักเดินทางยามค่ำคืนใช้นำทางตลอดจนทัศนียภาพต่างๆ ที่มนุษย์ได้มีโอกาสพบเห็น ในการดำรงชีวิตของตนเป็นภาพชีวิต ที่เราทรงบรรจงสร้างจักรวาลทั้งหลายให้ได้สัดส่วนและสวยงามบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องการประทานองค์การลงมา ซึ่งเป็นปฐมเหตุแห่งการปฏิเสธและเย้ยหยันของพวกตั้งภาคีพวกเขาได้ปฏิเสธอัลกุรอานและไม่ยอมเชื่อปรากฏการณ์ของวันประโลกโดยสิ้นเชิง และเร่งเร้าท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมให้นำการลงโทษมาโดยเร็ว ซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวเตือนพวกเขาอยู่เสมอ และทุกครั้งที่การลงโทษได้ล่าช้าไป พวกเขาก็เรียกร้องและเย้ยหยันมากยิ่งขึ้น บทนี้มีจุดมุ่งหมายถึงการกำหนดหลักการแห่งความเป็นเอกภาพของอัลลอฮ์โดยให้เบนความสนใจไปสู่เดชานุภาพของพระองค์ผู้ทรงเอกาผู้ทรงพิชิต โดยสนทนากับสิ่งสัมผัสทุกส่วนในร่างกายของมนุษย์และอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของมนุษย์ให้มุ่ง ใช้สติปัญญาสู่พระเจ้าของเขา เพื่อจะได้เห็นร่องรอยในการสร้างของอัลลอฮ์ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์บทนี้ยังได้กล่าวเตือนมนุษย์ถึงผลของการเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์กับได้เตือนพวกเขาถึงบั้นปลายที่จะเกิดขึ้นอย่างมหันต์แก่ทุกคนที่ดื้อดึงและฝ่าฝืน บทนี้ถูกขนานนามว่าพึ่ง เพราะข้อความในบทประกอบด้วยบทเรียนข้อเตือนสติอย่างน่าจับใจ เป็นการชี้แนะให้เห็นถึงความประหลาดแห่งการสร้างสรรค์ของพระผู้ทรงสร้าง และเป็นการ บ่งถึงการเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงแน่นอนสาเหตุของการประทานบทนี้อิบนุอับบาสกล่าวว่า เมื่ออัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรงประทานโครงการที่มีความว่า ยามอวสานใกล้เข้ามาแล้ว พวกปฏิเสธได้กล่าวเตือนซึ่งกันและกันว่า มุฮัมมัดอ้างว่าวันประโลกได้ใกล้เข้ามาแล้ว พวกเจ้าจงยับยั้งการกระทำของพวกเจ้าลงเสียบ้าง จนกว่าว่าเราเห็นว่าเป็นความจริงหรือไม่ เมื่อวันเวลาได้ยืดเยื้อออกไป พวกเขากล่าวว่าโอ้มุฮัมมัด เราไม่เห็นสิ่งใดเลย ในสิ่งที่เจ้าขู่พวกเรา อัลลอฮ์จึงได้ประทานบทนี้ลงมา บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณา ผู้ทรงเมตตาเสมอลลติออั أتى أمر الله ิลูซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมมายุชริกู ระบัญชาของลอวันประโลกได้มาแล้ว ดังนั้นเจ้าอย่าได้เร่งมันพระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์ และพระองค์ทรงสูงส่งเหนือกว่าที่พวกเขาตั้งภาคียุน ل ا ลุลมาลาอิกะตบ م รูฮิมินอัมริฮิอ ن ลาม د นยชาอุมิ أ อิบาดิฮิอันอัรูอันอัรูอันนลา إله إلا أنا فاتقون พระองค์ทรงส่งมาเลกะลงมาพร้อมด้วยโอกาส ตามพระบัญชาของพระองค์แต่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากพวงบ่าวของพระองค์โดยให้พวกเขาตักเตือนว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากข้า ดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงต่อข้าเถิด خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون พระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจริงพระองค์ทรงสูงส่งกว่าสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีพระองค์ทรงสร้างมนุษย์จากน้ำอสุจิ แล้วเขาก็เป็นปรปักษ์อย่างชัดเจนต่อพระผู้ทรงสร้าง และปศุสัตว์พระองค์ทรงสร้างมันสำหรับพวกเจ้าในตัวมันมีความอบอุ่น และประโยชน์มากหลาย และส่วนหนึ่งจากมันนั้นพวกเจ้าเอามาบริโภคและในตัวมันมีความสง่างามสำหรับพวกเจ้า ขณะที่นำมันกลับจากทุ่งหญ้า และขณะที่นำมันออกไปเลี้ยง และมันแบกสัมภาระหนักของพวกเจ้าไปยังเมืองไกลๆโดยที่พวกเจ้าจะไปถึงมันไม่ได้ เว้นแต่ด้วยความเหนื่อยยากลำบากใจ แท้จริง พระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นเป็นผู้ทรงเอ็นดู ผู้ทรงเมตตาเสมอ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون และม้า และล่อ และลา เพื่อพวกเจ้าจะได้ขี่มัน เป็นเครื่องประดับ และพระองค์ทรงสร้างสิ่งอื่นที่พวกเจ้าไม่รู้อีก وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين และเป็นหน้าที่เหนืออัลลอฮ์คือการชี้นำสู่แนวทางอันเที่ยงตรง และจากทางต่างๆ นั้นก็มีทางคดเคี้ยว และหากพระองค์ทรงประสงค์แน่นอนพระองค์ก็จะทรงชี้ทางนำให้แก่พวกเจ้าทั้งหมด هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون พระองค์คือผู้ทรงหลั่งน้ำลงมาจากฟากฟ้าสำหรับพวกเจ้า ส่วนหนึ่งเป็นเครื่องดื่มและอีกส่วนหนึ่งทำให้พฤกษชาติเจริญเติบโต เพื่อใช้เลี้ยงสัตว ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ด้วยน้ำนั้นพระองค์ทรงให้พืชและผลมากอกอินทบลังอังุ่นและผลไม้ทุกชนิด งอกงามสำหรับพวกเจ้าแน่นอน ย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนที่ติดตรอนและพระองค์ทรงให้กลางคืนและกลางวัน และดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เป็นประโยชน์แก่พวกเจ้า และหมู่ดวงดาวนั้นถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยพระบัญชาของพระองค์แท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณต่าง ๆสำหรับกลุ่มชนที่ใช้ปัญญา وما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 และเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาความโปรดปรานของพระองค์ และเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ และพระองค์ได้ทรงให้เทือกเขามั่นคงในแผ่นดิน เพื่อไม่ให้มันสั่นสะเทือนแก่พวกเจ้า และให้มีลำน้ำและหนทางเพื่อพวกเจ้าจะได้รับทางนำที่ถูกต้อง และเครื่องหมายต่างๆ และด้วยดวงดาวนั้นพวกเขาใช้นำทางดังนั้นผู้ทรงสร้างย่อมไม่เหมือนผู้ถูกสร้าง พวกเจ้าไม่ใช่ควรดอกหรือและพวกเจ้าจะนับความโปรดปรานของอัลลอฮ์พวกเจ้าก็จะไม่สามารถคำนวณนับมันได้ แท้จริง อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون และอัลลอฮนั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าปิดบังและสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผย والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون และบรรดาสิ่งที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์นั้น พวกมันไม่ได้สร้างสิ่งใดเลย แต่พวกมันกลับถูกสร้างพวกมันตายปราศจากชีวิต และพวกมันไม่รู้ด้วยว่า เมื่อใดจะถูกให้ฟื้นขึ้นมาอีกอิลาฮุคุมอิลาุวาฮิด فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون พระเจ้าของพวกเจ้านั้นคือพระเจ้าองค์เดียวดังนั้นบรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อวันปรโลก หัวใจของพวกเขาปฏิเสธไม่รับรู้โดยที่พวกเขายิ่งพยอง لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين โดยแน่นอนอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเขาปิดบังและสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยแท้จริงพระองค์ไม่ทรงรักพวกยิงพยอง قال ربكم قالوا أساطير الأولين และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่า ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم พวกเขาจงแบกความผิดอย่างครบถ้วนในวันประโลกเถิด และจงแบกความผิดของบรรดาผู้ที่พวกเขาทำให้เขาเหล่านั้นหลงผิดโดยไม่รู้ พึงทราบเถิดว่าสิ่งที่พวกเขาทำผิดนั้น ชั่วช้ายิ่ง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 ดังนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงทำลายอาคารของพวกเขาจากรากฐานของมัน ฉะนั้นหลังคาที่อยู่เหนือพวกเขาได้หล่นลงมาทับพวกเขา และการลงโทษได้มาอย่างพวกเขา โดยที่พวกเขาไม่ทันรู้สึกตัวยแลยากมะ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين แล้วในวันประโลกพระองค์จะทรงให้พวกเขาอัปยศและตรัสว่า ไหนเล่า ภาคีของข้าที่พวกเจ้าได้โต้เถียงในเรื่องของพวกเขา และบรรดาผู้รู้กล่าวว่า แท้จริง วันนี้ความอัปยศและความเลวร้ายจะประสบกับพวกปฏิเสธศรัทธา الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن นออมคันคือบรรดาผู้ที่มาลายกาเจ้าชีวิตของพวกเขา โดยที่พวกเขาอาธรรมต่อตัวเอง ดังนั้นพวกเขาจึงยอมจำนนพลางกล่าวว่า เราไม่ได้กระทำความชั่วใดๆ เปล่าเลย แท้จริงอัล็อกเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าได้เคยกระทำไว้ ดังนั้นพวกเจ้าจงเข้าประตูนรกเพื่ออยู่ในนั้นตลอดกาลดังนั้นที่พมนักของพวกหญิงพยองมันชั่วช้ายิ่งนักและ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين และได้ถูกกล่าวแก่บรรดาผู้ยำเกรงว่า พระผู้อภิบาลของพวกเจ้า ได้ทรงประทานอะไรลงมา พวกเขากล่าวว่า ความดีทั้งนั้นสำหรับบรรดาผู้ทำความดีในโลกนี้คือความดี และแน่นอนประโลกนั้นย่อมดีกว่า และที่พำนักของบรรดาผู้ยังเกรงนั้นช่างดีเลิศจันัดียดุจริทลนรุุีามายชาอสวนสวรรค์อันสถาพรที่พวกเขาเข้าไปในนั้น มีแม่น้ำ

บรรดาผู้ที่มาลายกาเจ้าชีวิตของพวกเขา โดยที่พวกเขาเป็นคนดี พางกล่าวว่า สันติจงมีแด่พวกเจ้า จงเข้าไปในสวนสวรรค์ ในสิ่งที่พวกเจ้าได้เคยกระทำไว้ฮ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون พวกเขาไม่ได้คอยสิ่งใดนอกจากจะให้มาลายกามาหาพวกเขา หรือพระบัญชาของพระผู้อภิบาลของเจ้าจะมา ในทำนองนั้นแหละ บรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเขาได้กระทำ และอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงอธรรมต่อพวกเขา แต่พวกเขาได้อธรรมต่อตัวของพวกเขาเองมส ص ا ب ه م سيئات ما عملوا و ح หิมมาคานูบิฮิยสตฮซิอูนดังนั้น ความชั่วช้าทั้งหลาย ที่พวกเขาได้กระทำไว้ ก็จะประสบแก่พวกเขา และสิ่งที่พวกเขาได้เคยเย้ยหยันไว้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 และบรรดาผู้ต้านภาคีกล่าวว่า หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ พวกเราจะไม่เคารพพักดีผู้ใดอื่น นอกจากพระองค์ทั้งพวกเรา และบรรพบุรุษของพวกเรา และพวกเราจะไม่ห้ามสิ่งใดอื่นจากพระองค์ทรงห้ามไว้ ในทำนองนั้นแหละ บรรดาผู้มาก่อนหน้าพวกเขาได้กระทำดังนั้น บรรดาศาสนาทูต ไม่ได้มีหน้าที่อื่นใดนอกจากการประกาศอันชัดเจนเท่านั้น ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين และโดยแน่นอนเราได้ส่งศาสนทูตมาในทุกประชาชาติโดยบัญชาว่า พวกเจ้าเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์และจงออกห่างพวกเจเวตดังนั้นในหมู่พวกเขาจึงมีผู้ที่อัลลอฮ์ทรงให้ทางนำ และในหมู่พวกเขาจึงมีผู้ที่การหลงผิดคู่ควรแก่เขา ฉะนั้นพวกเจ้าจงเดินทางไปในแผ่นดิน และจงดูซิว่า บ้านปลายของพวกปฏิเสธนั้น เป็นเช่นใดอินริาลาฮดาฮุมฟะอินนัลลอฮะลายฮดีมันยุดิลวะมาละฮุมมินนาซิรนหากเจ้าห่วงใยต่อการชี้แนะทางนำของพวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงชี้ทางนำ แก่ผู้ที่พระองค์ทรงให้เขาหลง และสำหรับพวกเขาจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆ وأقسموا بالله جهد ي م ا ن ه م لا يبعث الله من يموت ب ل وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون และพวกเขาได้สาบานต่ออัลลอฮ์ด้วยการสาบานอย่างแข็งขันว่า อัลลอฮ์จะไม่ทรงให้ผู้ตายฟื้นขึ้นมา มิใช่เช่นนั้น สัญญานั้นย่อมเป็นจริงแก่พระองค์เสมอ แต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้ เพื่อพระองค์จะทรงชี้แจงแก่พวกเขา ถึงสิ่งที่พวกเขาได้ขัดแย้งกันในเรื่องนั้น และเพื่อพระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้รู้ว่า แท้จริง พวกเขานั้นเป็นผู้โกงอินนามะกาวลนาลิชัยอินอิดาอรดนาหูอันนกูลละหูคุณฟยคุณแท้จริง เมื่อเราปรารถนาคำตรัสของเรา แก่สิ่งใดแล้ว เราก็จะกล่าวแก่มันว่าจงเป็น แล้วมันก็เป็นขึ้นและบรรดาผู้ที่อพยพไปในเรื่องของอัลลอฮ์หลังจากที่พวกเขาถูกข่มเหงแน่นอน เราจะให้ที่พำนักที่ดีแก่พวกเขาในโลกนี้ และแน่นอน รางวัลแห่งประโลกนั้นยิ่งใหญ่กว่าหากพวกเขารู้บรรดาผู้อดทน และพวกเขามอบหมายความไว้วางใจต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาและเราไม่ได้ส่งผู้ใดมาก่อนหน้าเจ้า นอกจากเป็นชายที่เราได้ประทานองค์การแก่พวกเขา ดังนั้น พวกเจ้าจงถามบรรดาผู้รู้ หากพวกเจ้าไม่รู้ ด้วยหลักฐานต่าง ๆที่ชัดเจนและคำพีต่าง ๆอันศักดิ์สิทธิ และเราได้ประทานอัลกุรอานแก่เจ้า เพื่อเจ้าจะได้ชี้แจงแก่มนุษย์ ซึ่งสิ่งที่ได้ถูกประทานแก่พวกเขา และเพื่อพวกเขาจะได้ไตรตรองบรรดาผู้วางแผนชั่วร้ายจะปลอดภัยกระนั้นหรือ จากการที่อัลลอฮ์ทรงให้ธรณีสูงพวกเขา หรือการลงโทษที่จะมาอย่างพวกเขา โดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวหรือพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาขณะที่พวกเขาเดินทาง ดังนั้นพวกเขาจะไม่สามารถหักห้ามได้ หรือพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาทีละน้อย ถ้าจริงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นแน่นอนเป็นผู้ทรงเอ็นดู ผู้ทรงเมตตาเสมอ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون และพวกเขาไม่ได้มองไปยังสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างบ้างบอกว่า เงาของพวกมันจะทอดไปทางขวา หรือทางซ้าย เพื่อกราบต่ออัลลอฮ์ โดยที่พวกมันนอบน้อมต่อพระองค์และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน ที่เป็นสัตว์โลกทั้งหลาย และมาลายกาจะกราบต่อ Allah โดยที่พวกมันจะไม่หยิ่งพยอง يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون พวกมันจะกลัวพระผู้อิบานของพวกมันผู้ทรงอำนาจโดยจะปฏิบัติตามสิ่งที่พวกมันถูกบัญชาชา้ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين อินนามาฮุอิลาฮุวาฮิดุฟะอยาฟัรฮบนและอัลลอฮ์ตรัสว่า พวกเจ้าอย่ายึดถือพระเจ้าสององค์แท้จริงพระองค์นั้นคือ พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวเท่านั้น แต่นั้นเฉพาะข้าเท่านั้นที่พวกเจ้าจำต้องเกรงกลัว وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون และเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและการพักดีต่อพระองค์เท่านั้นจำต้องมีเป็นประจำดังนั้นพวกเจ้าจะยำเกรงผู้ใดอื่นจากอัลลอฮ์กระนั้นหรือ نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون และไม่มีความโปรดปรานใดๆ ที่พวกเจ้าจะได้รับนอกจากมันจะมาจากอัลลอฮ์ดังนั้นเมื่อความทุกข์ยากได้ประสบแก่พวกเจ้า พวกเจ้าก็จะข้ามครวนต่อพระองค์ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون แล้วเมื่อพระองค์ทรงปลดเรื่องความทุกข์ยากนั้นออกจากพวกเจ้ากลุ่มหนึ่งจากพวกเจ้าก็จะตั้งภาคีต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาโดยทันทีเพื่ เพื่อพวกเขาจะได้เนรคุณต่อสิ่งที่เราได้แก่พวกเขา ดังนั้นจงอย่าร่าเริงไปเถิด แล้วพวกเจ้าก็จะรู้ และพวกเขาตั้งสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ให้เป็นที่เคารพบบูชา อันเป็นส่วนได้จากสิ่งที่เราได้เป็นปัจจัยยังชีพ แก่พวกเขา ขอสาบานต่ออัลลอฮ์พวกเจ้าจะถูกสอบสวนอย่างแน่นอน เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเจ้ากุกขึ้นมาและพวกเขาตั้งบุตรีให้แก่อัลลอฮ์ พระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์ และสำหรับพวกเขานั้นมีสิ่งที่พวกเขาอยากจะมี คือบุตรชายและเมื่อผู้ใดในหมู่พวกเขาได้รับข่าวว่า ได้ลูกผู้หญิงใบหน้าของพวกเขาได้กลายเป็นหมองคล้ำ และเศร้าสลด ي ت เขาจะหลบซ่อนตัวเองจากกลุ่มชน เนื่องจากความอับอายที่ได้รับข่าวอย่างนั้นเขาจะเก็บมันไว้ด้วยความอดสูหรือฝังมันในดิน พึงทราบเถิดว่า สิ่งที่พวกเขาตัดสินใจนั้น ช่างชั่วช้ายิ่งสำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันพระโลกนั้น มีตัวอย่างที่ชั่ว และสำหรับอัลลอฮ์นั้นมีตัวอย่างที่สูงส่ง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 เมื่อวาระของพวกเขาได้มาถึงพวกเขาจะประวิงเวลาให้ช้าสักชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ได้ และพวกเขาจะเร่งให้เร็วไปสักชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ได้และ และพวกเขาตั้งสิ่งที่พวกเขาชิงชัง ให้อัลลอฮ์และลิ้นของพวกเขากล่าวเท็จขึ้นว่าสำหรับเขานั้นดีเยี่ยม แท้จริงสำหรับพวกเขาคือไฟนรก และพวกเขาจะถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอนัลลลลลอฮดิลาอุมมินมินกับลิกฟะ من ق ب ل ล فزين ل ชั ا ل ش ي ط อัมมาละ ه ุม فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ความจริงเราได้ส่งบรรดาศาสนาทูตไปยังประชาชาติต่าง ๆ ก่อนเจ้า แล้วชัยตอนได้ทำให้การงานของพวกเขาเป็นที่เพลิดเพล้วแก่พวกเขา ดังนั้นมันจะเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเขาในวันนี้ และสำหรับพวกเขาคือการลงโทษอันเจ็บปวดและเราไม่ได้ประทานคำพีนี้ลงมาแก่เจ้าเพื่ออื่นใด เว้นแต่เพื่อให้เจ้าชี้แจงแก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกัน หรือเพื่อเป็นทางนำและเป็นความเมตตาแก่กลุ่มชนผู้ศรัทธา والله أ ن ز ิ من السماء ماء فأحيا به ا ل น ر ض بعد موتها إن في ذلك لآية ม ق ยัสมาอูนแล้วเราทรงประทานน้ำลงมาจากฟากฟ้า เพื่อให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาขึ้น หลังจากที่มันแห้งแล้งแท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มผู้รับฟังการตักเตือนและแท้จริงในปศุสัตว ย่อมมีบทเรียนอย่างแน่นอนแก่พวกเจ้า เราจะให้พวกเจ้าดื่มจากสิ่งที่อยู่ในท้องของมัน ซึ่งกลั่นมาจากระหว่าง มูลและเลือด เป็นน้ำนมบริสุทธิ์ เป็นที่โอชาแก่ผู้ดื่มทั้งหลายและ อินนฟีาลิกลอายะตันลิกอมยะกิลูนและจากผลของต้นอินทผลัมและองุ่นพวกเจ้าได้เอาจากมันมาเป็นของม่นเมา และเครื่องยังชีพที่ดี แท้จริงในการนั้นแน่นอน ย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ใช้ปัญญา وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون และพระผู้อภิบาลของเจ้าทรงดลใจ แก่พึ่งว่า จงทำรังตามภูเขา และตามต้นไม้ และตามที่พวกเขา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 จงกินจากผลไม้ทั้งหมด แล้วจงดำเนินตามทางของพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า อย่างสะดวกสบาย มีเครื่องดื่มต่างๆ ที่มีสีสันออกมาจากท้องของมัน ในนั้นมีสิ่งบำบัดแก่มนุษย์ แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ตึกตรองอย่างแน่นอน والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أ ر ذ العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير เรานั้นทรงบังเกิดพวกเจ้า และทรงให้พวกเจ้าตายและบางคนในหมู่พวกเจ้า มีผู้ที่ถูกนำกลับไปยังวัยต่ำสุดของชีวิต เพื่อไม่ให้เขารู้อะไร หลังจากที่เขาเคยมีความรู้แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงเดชานุภาพัลลอฮฺ فضل بعضكم على بعض في الرزق ف م ن الذين فضلوا ب ر ا ء بِصَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أ ف ب ن ع م ة ا ل ل ه ي ج ح د و ن และอัลลอฮ์นั้นทรงทำให้บางคนในหมู่พวกเจ้าดีเด่นกว่าอีกบางคนในเรื่องของปัจจัยอย่างที่แล้วทำไมบรรดาผู้ได้รับความดีเด่น จึงไม่แบ่งปัจจัย ยังชีพของพวกเขา แก่บรรดาผู้ที่มือขวาของพวกเขาครอบครองเพื่อพวกเขาจะได้เท่าเทียมกันในเรื่องดังกล่าวดังนั้นด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮ์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 หมู่ของพวกเจ้าเอง และทรงทำให้พวกเจ้ามีลูกหลานจากผู้ครองของพวกเจ้า และทรงประทานเครื่องยังชีพที่ดี ๆแก่พวกเจ้า ดังนั้นต่อสิ่งเท็จกระนั้นหรือที่พวกเขาศรัทธา และต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์กระนั้นหรือที่พวกเขาเนร ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون และพวกเขาจะเคารพบูชาอื่นจากอัลลอฮ์คือสิ่งที่ไม่มีอำนาจให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาจากบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแต่อย่างใดและพวกมันก็ไม่สามารถกระทำได้ فلا تضربوا لله الأمثال إن أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ดังนั้น พวกเจ้าอย่ายกอุทาหรณ์ทั้งหลายแก่อัลลอฮ์เลย แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ แต่พวกเจ้าไม่รู้ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون อัลลอฮ์ทรงยกอุทาหรณ์ถึงบ่าวที่เป็นทาสไม่มีอำนาจในสิ่งใด ๆ และกับผู้ที่เราได้ให้ปัจจัยยังชีพที่ดีจากเรา แก่เขา แล้วเขาก็บริจาคมันไป ทั้งในทางลับ และทางเปิดเผย พวกเขาจะเท่าเทียมกันหรือ การสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์แต่ถ้าว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้ وضرب الله م ث ل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم แล้วละทรงยกอุทาหรณ์ถึงชายสองคน หนึ่งในสองคนเป็นใบเขาไม่สามารถกระทำสิ่งใด และเขาเป็นภาระแก่นายของเขาอีกด้วย ไม่ว่าแห่งใดที่นายจะส่งเขาไป เขาจะไม่นำความดีใด ๆมาเลย เขาจะเท่าเทียมกับผู้กำชับในทางที่เที่ยงธรรมและเขาอยู่ในทางที่เที่ยงธรรมกระนั้นหรือและ อินนัลลอฮะอะลาคุลิชัยอินกอดีรและเฉพาะอัลลอฮ์นั้นทรงรู้สิ่งพ้นญาณวิสัยแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและเรื่องที่เกี่ยวกับวันสิ้นโลกนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเพียงชั่วพริบตาเดียวหรือมันกล้ายิ่งกว่า แท้จริง อัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพ เหนือทุกสิ่ง والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون และอัลลอฮ์นั้นทรงให้พวกเจ้าออกจากคันของบรรดาของพวกเจ้า โดยพวกเจ้าไม่รู้อะไรเลย และพระองค์ทรงทำให้พวกเจ้าได้ยิน และเห็น และมีหัวใจเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณอัลมยรูอิลัตตยรมุสัครินฟีจวิสมาอิมายุมซิกุฮุนอิลลัลลอฮอินฟีดาลิกลาอายาติลิกอมิ พวกเขาไม่เห็นฝูงนกดอกหรือว่า พวกมันได้รับความสะดวกในห้วงอากาศแห่งชั้นฟ้า ไม่มีผู้ใดดึงพวกมันไว้ได้นอกจากอัลลอฮ์ถ้าจริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ศรัทธา والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين และอัลลอฮ์ทรงทำให้มีที่พำนักในบ้านของพวกเจ้า และทรงทำให้พวกเจ้ามีบ้านที่ทำจากหนังสัตว์ ซึ่งทำให้พวกเจ้ารู้สึกเบาในยามเดินทางของพวกเจ้า และในยามพักของพวกเจ้า และจากผลของมัน และปุยของมัน และผมของมันทำเป็นเครื่องใช้ และสิ่งที่มีประโยชน์ชั่วเวลาหนึ่ง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 ให้เป็นเงาร่มแก่พวกเจ้า และพระองค์ทรงทำให้ที่พักพิงจากภูเขา ให้แก่พวกเจ้า และพระองค์ทรงทำเครื่องนุ่งห่มให้แก่พวกเจ้า เพื่อป้องกันให้พวกเจ้าให้พ้นจากความร้อน และเสื้อกรอกเพื่อป้องกันพวกเจ้าให้พ้นจากอันตรายในสงคราม เช่นนั้นแหละ พระองค์ได้ทรงให้ความโปรดปรานของพระองค์แก่พวกเจ้าอย่างครบถ้วน พื่อพวกเจ้าจะได้นอบน้อมต่ออัลลอฮ์ดังนั้นหากพวกเขาผินหลังให้ถ้าจริงหน้าที่ของเจ้าคือการแจ้งข่าวอย่างชัดแจ้งเท่านั้น يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون พวกเขาตระหนักดีถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์แต่แล้วพวกเขาปฏิเสธมัน และพวกเขาส่วนมากเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาและในวันที่เราจะแต่งตั้งพยานขึ้นจากทุกประชาชาติ และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะไม่ถูกอนุญาต และพวกเขาจะไม่ถูกขอร้องให้รำพันถึงความผิดและเมื่อบรรดาผู้อาธรรมได้เห็นการลงโทษมัน จะไม่ถูกลดหย่อนแก่พวกเขา และพวกเขาจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ผ่อนปรน وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون และเมื่อบรรดาผู้ตั้งภาคีได้มองเห็นเจวิตของพวกเขา พวกเขากล่าวว่า โอ้พระผู้อิบาลของเราเหล่านี้ คือเจวิตของพวกเรา ซึ่งพวกเราได้เรียกร้องให้เคารพบบูชาอื่นจากพระองค์ ดังนั้นพวกมันจึงได้กล่าวตอบว่า แท้จริงพวกเจ้านั้นเป็นผู้โกหก وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون และในวันนั้นพวกเขาจะยอมจำนนต่ออัลลอฮ์และสิ่งที่พวกเขาได้เคยปลูกขึ้นมาก็จะสูญหายไปจากพวกเขา الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون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 ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين และวันที่เราจะแต่งตั้งพยานขึ้นจากทุกประชาชาติ เพื่อเป็นพยานต่อพวกเขาจากหมู่ชนของพวกเขาเอง และเราก็นำเจ้ามาเป็นพยานต่อพวกเขาเหล่านั้น และเราได้ประทานคำพีให้แก่เจ้าเพื่อชี้แจงแก่ทุกสิ่ง และเพื่อเป็นทางนำและเป็นความเมตตา และเป็นข่าวดีแก่บรรดามุสลิมอินนัลลอฮะยะมุรบิลอาดิลวัลอิห์ซานวะอีตาอิบิลกุบบาวะยันฮาอันิลฟะห์ชาอิวัลมุนกริวัลบัลยั ع ล ك คุมตะดัค ك ร و นแท้จริงอัลลอฮ์ทรงใช้ให้รักษาความยุติธรรมและความดี และการบริจาคทานให้แก่ญาติใกล้ชิด และให้ละเว้นจากสิ่งลามกและความชั่ว และการอาธรรมพระองค์ทรงตักเตือนพวกเจ้า เพื่อพวกเจ้าจะได้รำลึกและ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون และพวกเจ้าจงปฏิบัติตามคันธาสัญญาของอัลลอฮ์ให้ครบถ้วน เมื่อพวกเจ้าได้ให้สัญญาไว้ และพวกเจ้าอย่าได้บิดพริ้วคำสาบานหลังจากได้ยืนยันมัน และแน่นอนพวกเจ้าได้เอาอัลลอฮ์เป็นผู้ค้ำประกันแก่พวกเจ้าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أ ن ك ث ا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة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 เข้มแข็งกว่าอีกกลุ่มชนหนึ่งแท้จริง อัลลอฮ์ทรงทดลองพวกเจ้าด้วยการสาบานและแน่นอนพระองค์จะทรงชี้แจงแก่พวกเจ้าในวันครโลก ถึงสิ่งที่พวกเจ้าขัดแย้งกันล ل و شاء الله ل ج ع วา م ิด ة ต ا ح د ة ولكن يضل من يشاء และหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แน่นอน พระองค์จะทรงทำให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติเดียวกัน แต่พระองค์จะทรงให้ผู้ที่ พระองค์ทรงประสงค์หลงทาง

และพวกเจ้าอย่าถือเอาการสาบานของพวกเจ้า เป็นการล่อลวงระหว่างพวกเจ้ากันเอง แล้วเท้าก็จะก้าวพลาดได้หลังจากที่มันมั่นคงแล้ว และพวกเจ้าจะได้ลิ้มรสความชั่ว เพราะพวกเจ้าได้ติดกั้นทางของอัลลอฮ์และสำหรับพวกเจ้านั้นจะได้รับการลงโทษ อย่างมหันต์ อินนามาอินดัลลอฮิฮุวะขัยรุลละคุมอินคุนตุมตัลลมูนและพวกเจ้าอย่าแลกเปลี่ยนข้อตกลงของอัลลอฮ์กับราคาเพียงเล็กน้อยแท้จริงหน้ที่อัลลอฮ์ย่อมดีกว่าสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้มาอินดะ ما عندكم ي ن มาอินดัลลอฮิบาก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 ซึ่งรางวัลของพวกเขาดียิ่งกว่า สิ่งที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้มันอามิลศาลิฮัมมิลดักรินอูซาวะฮวะมุอมินฟะลันฮียันมันอามิลศาลิฮัมมิลดักรินอูซาวะฮวะมุอมินฟะลันฮียันนะฮูฮายาตันตอยบะห ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ผู้ใดกระทำความดีไม่ว่าเขาจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม โดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาเราจะให้เขาดำรงชีวิตอยู่อย่างดี และแน่นอน เราจะตอบแทนพวกเขา ซึ่งรางวัลของพวกเขาที่ดียิ่งกว่า ที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ดังนั้น เมื่อเจ้าต้องการจะอ่านอัลกุรอาน ก็จงขอความคุ้มครองต่อ Allah ให้พ้นจากชัยตอนที่ถูกสาปแช่ง แท้จริง มันไม่มีอำนาจใดๆเหนือบรรดาผู้ศรัทธา โดยที่พวกเขาได้มอบหมายการงานต่อพระผู้อภิบาลของพวกเราอินนมาสุลตานุอัลลฮีลาตวัลลูนหูวัลลฮีนฮุมบิฮีมุชริกูนแท้จริงอำนาจของมันมีเหนือบรรดาผู้ที่เป็นมิตรกับมันและบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีกับพระองค์ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون และเมื่อเราได้เปลี่ยนองค์การหนึ่ง แทนอีก องค์การหนึ่ง และลอทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พระองค์ได้ประทานลงมา พวกเขากล่าวว่า แท้จริงเจ้าเป็นผู้อุปโลกขึ้น ล่าเลย พวกเขาส่วนมากไม่รู้กลรูลกุรับบิกบิลฮักลิยบิตัลลดีนอามนวะฮุดวะบุชราิลมุสลิมนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าวิญญาณบริสุทธิ์ คือยิบรออินได้นำมันคือองค์การอัลกุรอาน ลงมาจากพระผู้อภิบาลของเจ้าด้วยความจริงเพื่อให้บรรดาผู้ศรัทธามีความมั่นคงและเป็นทางนำและเป็นข่าวดีแก่บรรดามุสลิม ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين และโดยแน่นอน เรารู้ที่พวกเขากล่าวว่าแท้จริงสามัญชนคนหนึ่ง สอนเขา ภาษาที่พวกเขาพาดพิงไป ถึงนั้นเป็นภาษาต่างถิ่นและนี่เป็นภาษาอาหรับ ที่ชัดถ้อยชัดคำ อิินนนนัลลลดีาุมู إن الذين لا ล ؤ م ن و ن بآيات الله ل ล يهديهم الله ولهم عذاب أ ลีมแท้จริงบรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อบรรดาองค์การของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ทางนำแก่พวกเขา และสำหรับพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างเจ็บแสบ ถ้าาจริงบรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อบรรดาองค์การของลอนั้น อุปโลกความเท็จขึ้น และชนเหล่านี้แหละคือผู้กล่าวเท็จมันกฟรบิลลาฮิมินบะดีอีมานิฮีอิลลามันอุคริฮวะกลบุฮูมุตมะอินบิลอีมาน ผู้ใดปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเขาได้ศรัทธาแล้ว เขาจะรับความเกลียดโกรธจากอัลลอฮ์เว้นแต่ผู้ที่ถูกบังคับทั้งๆทที่หัวใจของเขาเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาแต่ผู้ใดเปิดหัวอกของเขาด้วยการปฏิเสธศรัทธาพวกเขาก็จะได้รับความเกลียดโกรธจากอัลลอฮ์และสำหรับพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างมหั ذلك بأنهم س ت ح ب ا ل ح ي ا ة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาพอใจเลือกเอาชีวิตในโลกนี้เหนือพระโลก และแท้จริง อัลลอฮ์จะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธา أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون ชนเหล่านั้นคือผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเขา และบนหูของพวกเขา และบนตาของพวกเขา และชนเหล่านั้นคือผู้เผลอหรือ لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون โดยแน่นอน แท้จริงในประโลกนั้น พวกเขาจะเป็นผู้ที่ขาดทุน ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم แต่แท้จริงพระผู้อบานของเจ้านั้น บรรดาผู้อพยพหลังจากถูกทดสอบแล้วพวกเขาก็ต่อสู้ดิ้นรนและอดทนแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้า หลังจากนั้นแน่นอน พระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون วันที่ทุกชีวิตจะมาโต้แย้ง แทนชีวิตของมัน และทุกชีวิตจะถูกตอบแทนอย่างครบถ้วน ตามที่ได้กระทำไว้ โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอาธรรม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 فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون แล้วเราทรงยกอุทาหรณ์ถึงเมืองหนึ่ง ซึ่งปลอดภัยและสงบปัจจัยยังชีพของมันมีอย่างสมบูรณ์ทุกแห่งและมันก็ปฏิเสธความโปรดปรานของอัลลอฮ์ดังนั้นอัลลอฮ์จึงทรงให้มันลิ้มรสแห่งความหิวและความตุกเนื่องด้วยพวกเขาได้กระทำไว้ ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون และโดยแน่นอน ได้มีศาสนาทูตท่านหนึ่ง จากหมู่ชนของพวกเขามาอย่างพวกเขา แล้วพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมเชื่อ ดังนั้นการลงโทษจึงได้ประสบกับพวกเขา โดยที่พวกเขาเป็นผู้อธรรม فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون พวกเจ้าจงบริโภคจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่อนุมัติที่ดีๆ และพวกเจ้าจงขอบคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์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 เนื้อสุกรและสัตว์ที่ถูกกล่าวนามอื่นจากอัลลอฮ์ดังนั้นผู้ใดที่อยู่ในภาวะขับขันโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่ได้เป็นผู้ละเมิดแล้วไซแท้จริง อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอวลาตะกูลูลิมาตซิฟอัลซินตุคุมุลกดิบฮาดาฮาลาลูวะฮาดาฮารามุลิตัสรูอัลลอฮิลกดิบ และพวกเจ้าอย่ากล่าวตามลิ้นของพวกเจ้ากล่าวเท็จขึ้นว่านี่เป็นที่อนุมัติและนี่เป็นที่ต้องห้ามเพื่อที่พวกเจ้าจะอุปโลกความเท็จต่ออัลลอฮ์แท้จริงบรรดาผู้กล่าวความเท็จต่ออัลลอฮ์นั้น พวกเขาจะไม่ได้รับความสำเร็จ م ت ผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยและสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวดและ และกับบรรดาผู้ที่เป็นยิว เราได้ห้ามสิ่งที่เราได้บอกแก่เจ้ามาก่อนแล้ว และเราไม่ได้อายุติธรรมต่อพวกเขา แต่พวกเขาได้อายุติธรรมต่อตัวของพวกเขาเองกละ อินนรับบะกมินบาดิฮาลกฟูรุรหีมถ้าจริงพระผู้บานของเจ้านั้น สำหรับผู้กระทำความชั่วโดยไม่รู้ พวกเขาก็ขออภัยโทษ หลังจากนั้น และปรับปรุงแก้ไขให้ดี แท้จริง พระผู้อภิบาลของเจ้าหลังจากนั้น พระองค์เป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين แท้จริงอิบรอฮีมนั้นเป็นแบบอย่างอันดีเลิศเป็นผู้พักดีต่ออัลลอฮ์เป็นผู้เที่ยงธรรม และเขาไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم เป็นผู้กตัญญูต่อความโปรดปรานของพระองค์ พระองค์ทรงเลือกเขาและทรงชี้แนะนำทางแก่เขาสู่ทางที่เที่ยงตรงและเราได้ประทานความดี ให้แก่เขาในโลกนี้ แต่แท้จริงในปรโลกนั้น เขาจะอยู่ในหมู่คนดีอย่างแน่นอน แล้วเราได้ประทานองค์การแก่เจ้าว่า จงปฏิบัติตามศาสนาของอิบราฮิมผู้เที่ยงธรรมเถิดและเขาไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี

อย่างแน่นอนในวันปรโลก จงเรียกร้องสู่แนวทางของพระผู้อภิบาลของเจ้าอย่างสุขุมและการตักเตือนที่ดี และจงโต้แย้งพวกเขาด้วยสิ่งที่ดีกว่า แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่หลงจากทางของพระองค์โดยที่พระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงบรรดาผู้ที่อยู่ในทางที่ถูกต้อง وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين และหากพวกเจ้าจะลงโทษฝ่ายปรปักก็จงลงโทษเยี่ยงที่พวกเจ้าได้รับ และหากพวกเจ้าอดทน แน่นอนมันเป็นการดียิ่งสำหรับผู้อดทนทั้งหลาย وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون และเจ้าจงอดทนเถิดและการอดทนของเจ้าจะมีขึ้นไม่ได้ เว้นแต่ด้วยอัลลอฮ์และอย่าเศร้าโศกต่อพวกเขา และอย่าทับใจในสิ่งที่พวกเขาวางกลอุบาย อินนัลลอฮะมะอัลลดีนัตตะกววัลลดีนฮุมมุหซินูนแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ยำเกรงและบรรดาผู้กระทำความดีทั้งหลาย